kasan eh, dabba idan aka aka fede ta ana ana eh, wannan fatar ko to daga ai ba lokaci ɗaya bane ake jaye wannan fatar sanu sanu ne ake bi haka idan mutum ma zai bi da rigarsa ai ba lokaci ɗaya yake fitar da ita ba dole sai ya bi a hankali ko to haka abin ya faru da su ina kace su yi ba za su yi ba in aka ce su bari kuma abin da aka ce su bari su za su aiwatar wannan ya sanya sannu sannu suna ƙarawa suna nutsa cikin sabon Allah har ta kai sun cire rigar musulunci da imani suka cire a jikinsu game da mutum yake cire rigarsa idan ta yi datti ko kuma in ya zo gida zai kwanta banci ومن ومن ومن هنا قال بعض السلف anan ne wasu daga cikin magabata wannan hadisin mawqufi ne da makaranta anan ne wasu daga cikin magabata suke cewa al-ma'asi barilul kufur shi saban Allah shine dan aike zuwa ga kafirci ah, aka ce idan kare yana idan kare yana sansanar takalmi na'am ko ka dai aka ne a karin maganar malam bahaushe to idan mutum zai kafirta to yana bi ne ta hanyar sabon Allah subhanahu wata'ala daga sabon Allah inji malamai suka ce kamar dan aike ne zuwa ga kafirci idan mutum ya cika saba ma Allah subhanahu wata'ala to kamar yana tura sako ne cewa kafirci ga mu tafi a hanya eh mun fahimta masha Allah kama annal qiblata baridul jima kamar da ka san sumbatar mace dan sako ne dan aiko ne dake kago shawar da take ta yi jima'i mun bayyana wasanni da kuma sumbata na daga cikin abin da ke aika ke aika sako gun jima'i cewa fa muna saman hanya ina fatan mun fahimta malike cewa wal ghina'u baridu zina shi kuma sauraron waka dan aike ne zuwa ga zina sako ne zuwa ga zaga duk wanda yake sauraron waka zaka same shi in ba Allah ya tsare tsakin yan mutsa a ciki to zina ba ta masa wahala mun saboda zina tana daga cikin abin da ke sauraron kida na daga cikin abin da ke tunzura mutum zuwa ga abkawa cikin musiba ta zina Allah ya kare mu wan nadru baridul ishq shi kuma kallo na daga cikin sako ne zuwa ga zuwa ga soyayya ai ba a fadawa soyayya ba a kalla ba a mutum yana fadawa <laughs> mutum yana fadawa a cikin kasa su matasa da an faɗi kalmar soyayya fa zaka ji abin yana ɗan kamar an dafa mashi a cikin zuciyarsu ba su al'amarin ba sai an shiga cikin gida sai su ga ai ashe abin ba yadda ake tsammani ba ne Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri to shi kallo annaba baridul ashq kallo shi ne dan sako dan aike na soyayya yawan kallon mace yawan kora mata idanu na daga cikin abin da ke sa ka ji ka ga su kana son ta na ba duk rashin kyawun mace in dai zaka dinga kallon ta akai akai to in ba Allah ya tsaya tana iya aukawa cikin tarkon tarkon kaunarta eh shi ya sanya Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ai ka ce wa masu imani su kange ganin su da kallon kallon haramun wal marru baridul maut shi kuma rashin lafiya dan sako ne zuwa ga mutuwa haka ne idan mutum ya cika rashin lafiya an fi masa tsammahar mutuwa akan wanda ke nan lafiya kalau da mutum ya kwanta ba la yana juya ta sai ganin kamar ba wala Allah bai za tashi ba shi ya sanya da mutu an ce wani ya mutu zace kirin da lahiya aga <laughs> ne Allahu almusta'an daga ashe shi ta mutuwa to dan sakonta shi ne rashin lafiya wa fil hayya haka ya tabbata cikin ayatul awliya na ibn abi nu'aym aidan har yau kuma an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda shi ma wannan magana mawqufiya ce an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda annahu qala lil tabbasira cewa ya sahibal dhanbi la ta'man su'a aqibata ya sahibal dhanbi la ta'man a aqibata ya kai ma'abucin zunubi ya kai wanda kake yawan saba ma Allah subhanahu ta'ala. wanda ba ka jin natsuwa sai in ka yi sabo da ce ka amintu da mummunar wato mummunan ƙarshe domin duk wani zaman yana saba ma Allah idan bai tuba to zai yi mummuna ce mummunan ƙarshe Allah ya kare mu na daga cikin alamatu su'il khatima na daga cikin akwai abin da ke jawo su'il khatima mutum ya zamanto yana sabo kuma baya tuba walamma yatatabba az-dhanbu a'zamu min az-dhanbi idza aminta bibiyar zunubin da tabbu kai wannan zunubin kabiyar wani ya fi yin zunubin zama musiba ya fi sa girma idan kai zunubi ka sake wani zunubi to yawan ka zunubi ya fi shi zunubin zama musiba ba ba zunubin da yin aikin sabo zunubi ne ko to ƙarin ninka zunubi shi kansa ya fi zunubi haɗari sama da kullum mutum ya dinga tattalin zunubinsa kan kallala abin da kake da sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ya waita ba qillatu haya'ika ala mimman ala yaminika wa ala shimal kuma daga cikin abin da ke kawo yawaita sako da kuma bibiyar sabon Allah shine karancin kunya akan wanda ke damanka da hagunka wa yake hagunka da damanka suna ganin mala'iku ne da Allah eh, eh, ya cewa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wasu kuma suna cewa a wanda ke ba su umarnin waye Allah subhanahu wa ta'ala to karancin kunyar da kunyar Allah rushin jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da ke sa mutum ya talo da wa kansa zunubi kusan ba cin bashi ba ai da hadari tara bashi da yawa haka ne ba cin bashi ne matsala ka tara wa kanka bashi ba ka ci baka biya haka ne amma in har ka ci ka biya ka zo kawo kuma gobe ka kawo jibi ka zo ka kuma ka kawo da sauƙi bisa da ka kare kaye baka dawo baka biya kuma gobe ka zaka mun sai ka ga kun da baka sa ranar biya ba to ai ai in kai ba hukaci ne mai shafin ba ba hukaci bane haka ne walillahi matul a'la in kai baka da hankali to Allah subhanahu wa ta'ala yana maka talala ne wa umli lahum inna kaydi inna kaydi matin مالك يقول وضحكك وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع bika. a'zam yawan ta dariya ka kana kekashewa da dariya kana dariya har da hawaye alhali baka san abinda Allah za shi da kai ba a gobe alkiyama ya fi girma bisa da wannan dariya mutum ya ta dariya bai san makomarsa ba bai san ya Allah zai da shi ba to abin mai girma ba abin mai girma ne a'zamu min adh-dhanbi mala ce ya fi zunubi girma gwara ka yi zunubi ba ana kullum za mu yi zunubi ba in ma za a fassara to zunubi abu ne mai sauƙi bisa da mutum ya ta dariya a rayuwa alhali bai san ba kuma sarar gobe alkiyama ka ta dariya kana jin daɗi har tafiya wai an ta shopping an ta hi an ta hutu kai ga mutum ta mu mun ta fiki da mutum mun ta mu dan huta to an gaya maka hutu ka zo duniya aikin ni kai balantana ka huta shi aikin ni kai balantana ka huta kai da hanyar da ba a baka cikin aljanna za a hannu kake neman hutu ai ana neman hutu ne a gidan da ke da tabbatuwa eh amma yanzu misalin duk yadda za a bai mutum shugabanci a ce an yi nemakinka ka a wata kujera ta siyasa ba shakka wannan kujerar ba wata daɗi a cikinta saboda in ka tira fa duk abin da yake da shi yanzu misalin da shugabannin mu suna da tunani da natsuwa kuma sun ci addini to wallahi ba za su sake kafafu ba ba su wa al'umma aiki ba da ba su niyyar da sun tsaya sun niyyar da Allah cikin wannan matsayin da Allah ya ba su amma sai ayi ne mutum wata matsayi wanda ya tabbatar fa akwai ranar da za a wayi gari a ce an an sarke sa daga wannan kujerar wannan tsaron da ake ba sa babu shi wannan sharbi kabinekin baya da shi wannan SJ baya da shi wannan adjiyar babu babu security babu motocin da ake basa babu babu dange system da ake basa babu security a gidansa babu wani eh, mai suna please and shop duk an janye masa to ai ni ci ne akan akan akan akan wannan kujerar kana kana babake kana kana tsawawa hauka ce da wawanci da sakarci bisa tunanin ka dinga lura cewa fa ya kamata in yi ma kaina abinda ko na je gaban Allah subhanahu wataala ko kuma ko da an sauke ni tabbas al'umma ta san na yi mata aiki mun ba ta karatu to shi da malai yake ya nuna mana ana sai malai cewa wa farhuka bi-dhanbi idza waqarta bihi a'zam min adh-dhanbi kai zunubi kana farin ciki da yin wannan zunubin bayan ka aiwatar da zunubi ya fi girma a kan zunubi mutum ya yi saɓon Allah har ya ji daɗi a ransa to daɗin da ka ji bayan ka yi saɓon Allah ya fi saɓon Allah muni wajen Allah masu kuma bai ci karatun ba mutum misali mutum ne zai je yayin zina la qaddar Allah sai kuma ya yana shauƙi yana jin daɗi har da zaga labari to wannan labarin da dadin da yake ji ya fi zinar muni a wajen Allah subhanahu wataala kamar mutum ne ya ci haram kuma ya zo yana ba da labari ai ba wani amfani ko Allah ya ruha mu na asiri mala ce wa hudu muka ala dhanbi idza ka, ka min al zambi mutum ne ya so yin sabon Allah amma bai samu damar yi ba kuma sai ya bata rai sai ka ji babu dadi akan kaso ka saba ma Allah to laifinka a wajen Allah ya fi zunubin mun daida bakin ciki akan sabon da baka misali sai mutum a shirya a shirya a shirya wani eh, suware tunciwel sai a ce akwai sunday dance misali akwai sunday dance da za a zo a yi rawa ko kake zuwa an kare sunday dance sai ka ga ranka ya baci to zunubin da za a baka ya fi da in ta yi rawar ya fi yin rawar ku kun fahimta da alhamdulillah a kwanakwanan nan a satin da gabata eh, minista mai kula da ilimi na wannan kasar ko mai me sunanta ma eh ita minista maji ba e, elizabeth ko e kirista ce ma a yi da na bincika ga ce kirista ce kaga kirista ce amma ta yi abin da wasu da cikin musulmi ba su ba muna fatan Allah ya sa ka shiryi ta shiga musuluncin baki daya Allah ya gane da ita gaskiya ta dawo ta bi addinin Annabi Muhammad wallahi na jinjina mata koyar da su kuma na mata addu'a ta shirya saboda ta yi abin wasu mazan ba su yi kuma musulmai wanda ake ganin eh, musulmi ne babban abin da ta yi abin farin ciki abin da duk musulmi ya kamata ya jinjina mata kuma mata addu'a ta wannan abin Allah ya ganar da ita shigar ta musulunci shine ta soke wasar fairness a cikin lakulukan gwamnati har ma da lakuluka masu zaman kansu an soke kusan fairness wata wasa ce da da biro section take shiryawa ta lesson take shiryarwa a cikin lakuluka eh, ko ta lakuluka damar ta shirya wannan abun. har ma suke ba da kets su zo su nemo kuɗi wajen manya 'yan siyasa da masu kuɗi a taimaka musu a zo cikin lafdal akwai akwai de gens akwai sel ta shisha akwai ta jiye ko ana akwai yanzu abin nan eh, sannan kuma eh, kadibi iskanci 'yan mata garaci amma namiji sai ya biya <laughs> duk wata ƙaila eh duk wata ƙaila to to za ta shiga amma duk wani wani jirgin ya kato in yazo sai ya bada kuɗi kuma za ka kama duk wata yariya da kake so ka yi rawa da ita an halitta maka ita a wannan ranar ba ma ba ma rawar ba in kana son kai abin da yake gaban rawar an halitta maka e, shan shisha kuma sai ce kauce daki na musamman ke da kai inda ake caza ake caza kwalwa sai ka dide ba da ministoci da na ba su da mutu sakar karu ba ina ɗalibi ina son taba ni a yana kada ake su kada ake dibin nan gaba ka zama to jagoran al'umma kuma ka koma da yan mata kana kana ya ko shi ka ya shi ka jagoran al'umma kaga wannan cewa kiran ko girma ba ya zama ministoci ba zai bari ba ai shi yasa mafi yawan su ana zargi su da ta'ammuli da matan banza mafi yawan su wallahi ana zargi su cewa mutanen banza ne saboda tun can da ana ɗan yi da tun daga tun daga college an fara sai ga gana cewa ya wai wai a miki sace ko baka ko a addinin yahuda babu babu abota tsakanin mutum da miji a arnanci ma a addinin arnanci bai yarda da abota da mace da miji sai addini mai tsauka addinin masu hankali addinin masu arnawa ba su yarda da abota da miji da mace sai addinin masu hankali to sannan kuma in aka zo kuma kuma kuma abin ban haushi ta, abin ban haushi a cikin rafalikin gwamnati za a zo a yi wannan eh, sannan kuma abin da zai ƙara baka takaici sai a ce maka kawai shi shi musamman ba ta san da dance sai a ce maka sai olala ni tana da hukumar da in aka shiga to ba a san ranar fitowa ba eh mun fahimta kaga wannan barciya ce da musiba to alhamdulillah sai aka samu eh, minister wannan ta ta wannan zamanin ta wannan gwamnatin Allah ya shiga cikin al'amarin su baki daya sai daga wannan abun gaskiya in aka ci gaba da yi to akwai matsala kuma Allah ɗaya ya san adadin 'yan mata nawa aka wa fyaɗe ko ake zuba da su a da ake kirmesu su Allah ɗaya san tarin ‘yan mata nau'i da ba su taɓa yin zina ba a wajen tarmus a koya musu zinar. Ba su kuma da ba. Yanzu ta in ana tarmus ba abinda ku tafi tambaya, wallahi azim har da kafot ake badawa a kyauta, to kyautar za a yi da kafot. Na'am? To fa mun ji ba ana tambaya da ƙasar gaba kai. wallahi kuma su uwaye ba su san abin da sai wata yariya ba ƙarya za ta wa iyayenta ta ce rafa za su kai equal ashe garin rafa shi ne ake yi <laughs> Allah shi yahe guna Allah shi yahe guna ah. wasu lakulukan ma an ta samu matsala da su da administration musamman ma in ustazai ne sai zamanto ba sa yarda da irin waɗannan ababen yanzu ƙarshe a kola kullukan da suka suka gagara a tawa in za a yi kai sai a tafi plus kibli ko kuma a tilabi wallahi kuma za a gayyato na kowace lakwalita za a gayyato duk wani ɗan iska da wata ƴar iska duk wani tantin da wata tantiriya an gayyace su amma abin da zai baka haushi in aka ce ana jumlar islamic na ka gani waɗannan mutanen banzan da wasu alaƙa da addini ba su da ita to to al'amarin ya zo ƙarshe kuma mu so muke min daga ma muna ba su shawara duk wanda aka kama da wannan badakalar to da Allah a dinga tura su gidan kwasu dan Allah muna nema da wannan gwamnati a dinga tura su a gidan kwasu Allah ya hore muna ƙasa mai faɗin gaske faɗin ƙasar nan kusan miliyan ɗaya 1 miliyan sosai mil kilometer tare a ware wuri na musamman a sa alkama da shinkafa a tura iska ta fara shinkafa da alkama wannan shawara muke da wallahi gobe babu babu wani dan iska ba zai tafi ya ce wani sal da dance can kai dance can ake so kai dance a can eh alkama ta bada da ita da shinkafa Allah ya taimake mu malaka cewa eh, wa farfuka, wa huznuka ala dhanbi idza fataka a'dhu min ad-dhanbi fushinka akan zunubi don ya baka samu yin shi ba to ya fi zunubi zama muni sai ce wa khawfaka min ar-rihi idha harrakat sitra babika wa anta ala dhanbi wa la yadurruk wa la yadqaru fu'adaka min nadri Allah ilayka a'zam min adh-dhanbi bugawar iskar iska ta buga ɗakin ta buga labulan ɗakinka har ya sanya ka tsorata alhali kuma a lokacin da kake tsoron kana cikin sabon Allah subhanahu Ta'ala, kuma zuciyarka ba ta ganin girman Allah subhanahu Ta'ala? ba ka jin cewa Allah na ganinka? ka a agama min al ya fi zunubi girma a sa ko da in kaure in gambu aka buga da ƙarfi sai ya zabura tsorata yake yi musamman ma mutum bai da gaskiya fi kowa intijafi ya fi kowa karkarwa zuciya wai ban kawai musafan ya gani sai da dare ma sai ya ya firgita wallahi ta faɗo haka sai ga yana ya firgita kuma da ɗaya mutane a cikin daki yana zira ita amma duk da haka bai jin fa Allah yana ganin sa to wannan wannan tsoron da za ka ji a wannan halin ya fi zunubi ya fi girma akan zunubin da kake yi sai ma yake cewa wai hak ce wanka hal tadari ma za kana dhanbu ayyu wai shin ka san me zunubin da annabin Allah annabi ayyubu yayi laifin da annabi ayyubu yayi Allah fabtalahu Allah bil bala Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya da musiba fi jismihi fi jismihi a jikinsa ko fi a jikinsa shin ka san abinda ya jawo Allah ya jarrabe annabi ayyubu a cikin jikinsa tsawon shekara takwas har sai masani ya duru wa anta arhamur rahimi أو تاي مسألة الشيطان بنسب الوعظة كاسم دليل ديكا وانا ما يشتري مسألة بصورة لكنش استغاث به مسكين على ظالم على ظالم يدرأه عنه ولباهم الله لفقيري تلك ينمي يباشي آجة جيدة كارية أكون ونو تنو الظالمي بيكي سن يتو تبدشي يا يا يتا أكنسا فلم يجد وسيكما الذي أيوبا bai kare tsaye ba shi agaji ba walam yanhar zalim an dhillihi ko bai hana azzalimi ba yin zalincin sa tabtalahu Allah sai Allah ya zarrabe shi ko hubbanka mutum ne miskini talaka wani yake so ya keda ya keta haddinsa ya ci zalinsa sai ya kawo ƙara wajen annabin Allah annabi ayyubu akan ya bashi agaji da wancan da wancan azzalimin annabi ayyubu bai bashi kariya ba saboda kuma bai hana azzalimin yin zalunci ba sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya tsawon shekara takwas yana fama kuma duk abin da ya mallaka dukiya ya kare kuma da suka da Allah ya kai wasu iya suka mutu mabbaci karatun وقال الإمام أحمد إمام أحمد يقول حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة سعيد بلال بن سعد يقول كبير دوبين أرنتي زنبين بركل بردوبين cewa abin da kake aiwatarwa karami ne zunubi ne dan karami walakin dur ila man asita sai da kullum ka dinga dubar girman wanda kake saba ma ka nuna kallon cewa abin da ne fa ba dan wani abu ne ba kai fa kan misali da nake da ita kana ganin ba wani abu bane to wai baka damar ko misali da ita na'am waye baka damar kana ganin a'a ko ai eh, ba wani abu ta ba ci kuma don kore damuwa ke dan hurawa kana ganin ba wani abu ne kusan a duniya ta yanzu akwai da sun halitta soyayya san ko ne wani wata aya wata a tace tace ta ce an halitta a kai sai da ustazu da kowa yi ake yi <laughs> Allah shi rufa mana asiri Allah ya ruha mana asiri to yake cewa ka daina duba karancin zunubi ka dinga duba girman wannan ke saba ma bar kallon cewa abun ba wani abu bane ah eh an ji ba wani abu bane amma wanda kake saba mu wani abu bane. shi ne almalikul muluk sarkin sarakai kuma shi ne rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da ƙasai wa qala fudail bin iyad fudail bin iyad yake cewa bi qadri ma yasghuru adh-dhanba 'indaka ya'dhimu 'inda Allah gwargwadon yadda kake ɗaukar zunubi ƙarami a wajenka to gwargwadon yadda zunubi yake da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ɗauki abu a matsayin ƙarami cewa zunubin ke bai da girma ƙarami ne to a wajen Allah kuma abu ne mai girma na hayyinan ko huwa 'inda wani abu kuna gibin abu ne ɗan ƙarami amma wajen Allah mai girma ne ina fatan mu fahimta yanzu da wani kawai gani yake ba a cikin a abin da yake aunawa na na isansu ko kuma na na kilo ko da ya ganin ai nan bai kai ai sauran katurban dizi na bai bai kai san ba ba laifi sai na ganin ba wani abu ne la la huwa inda Allah azim yanzu wannan sarti ɗaya ɗaya in aka tara su in ta yi dubu sarti yake na, sarti dubu to za ka da misalin sarti dubu dubu gaban Allah subhanahu ta'ala in ta ci banda mutum dala ɗaya ɗaya kake ci kake ci na haramun dala ɗaya ɗaya in ka ci dala so miliyan ta miliyan guda zunubi ne mai girma ga tara su to gwargwadon yadda kake baka zunubinka a cewa ƙarami ne gwargwadon yadda yake da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sace wani kadri ma ya abin wa indaka ya suguru inda Allah kuma yadda kake ganin zunubin ka babba ne to a lokacin wajen Allah shi sai Allah ya ɗauke shi a matsayin abin ba wani ɗan ba wani abu ba idan kana ganin ai ka saba ma Allah ka shiga damuwa kana ganin girman zunubin to sai Allah ya da shi a matsayin karamin abu a wajen wajensa wakila wasu ga ce auha Allah ta'ala ila Musa Allah ya wahayi zuwa ga annabin Allah annabi Musa yace ya Musa ya kai Musa inna awwala man mata min khalqi iblis Allah ce ya kai Musa bari na karantar da kai wani karatu duk da wannan maganar ah, malamai suna ta maganganu akai na cikin Isra'iliyat cewa ya kai annabi Musa farko wanda ya fara mutuwa a cikin halitta ta baki daya cikin halitta ta inji Allah farko wanda ya fara mutuwa wanda na fara kashewa shine iblis wazalika Allah ta saboda annahu asani iblis shine farko wanda ya fara saba min yace wa inni a'uddu min asani min al-amwat Allah shi kuma ina lisafa duk mai sabuwa cikin matattu duk mai saba ni a matsayin matacce yake a wajina bara yake ba ana nufin mutuwa ta zuciya da mutuwa ta gangan jiki ba to da rayuwa ta gangan jiki amma zuciya matacciya da kuma mutuwa ta ta gangan jiki kuma amma zuciya rayuwa wani ne fi gwara mutum ya mutu zuciya tana tana raye Allah ya kare mutuwar zuciya idan zuciyar mutum ta mutu to sai ga sabon Allah ma abin birgewa ne ko ga kuma da yanzu kwanan nan satin nan da ya wuce cikin wannan satin nan ya jin satin nan da ya wuce a a yamai an yi an yi gasar sarauniyar kyau ba ku bidin labarai kenan ko haka ne to abin da ban fahimta ba ko kuma ya ce da kyau shi ne ban gane ba yanzu ita dai mace ana gane kanta ne a lokacin da ni da zai kalle wacce tana da kyau to cikin wani suka ce mutane tana ba dangin wasu ba dangin ubanta to ya aka shin gano cewa mai kyawo ce shi bai mu gane ba Allah ya sauke kaga wannan musiba ce wannan na cewa ashe zuciyar ka riga ta ta mutu kuma ni abin da ke bayar na maki ko yanzu ka iske ka tarar da eh, an yi lokacin da shugaban nan mu in aka ce wani abu ne na wa'azi. ko ba a wasu an yi da gaske su zo a samu halantarsu su amma duk wani wasa da ake saka iske wasu ne suke shirewa ko suke filin sakin abu ba kuma ba yanzu duk wata wasa da ake kasan nan yanzu misali ku ɗauki wasar kokowa wa ke tsara ta gwamnati ko gwamnatoci tsakanin ku da Allah tun da aka kafa dole ko wajen za a ce gwamnati ta tsara wa'azi na kasa da kasa? an taba wala Allah zan kuna da shekaru ne ƙanana ba ku sani ba amma su manyan gaba ba su ba ku labari na mun da tafi manyan da suka alkufafan kungiyar da su tun ta tsare saboda ƙarawacin mutunci ba malam umar an taɓa lokacin da lokacin da aka yi aka fara fi ta fara malam suka fito suka yi suka suka yi zanga-zanga kusan kusan wata siyasa da aka yi malamai a lokacin da aka yi fi ta fara dangi a Niger amma ta roƙi mu manta lokacin ko da mun cin Ali Shehu ko makamancin wannan ko eh, kaki mama Usman ne ne gabanin mama Usman ai al ne ya rige mama Usman zawa kujerar mulki da malamai suka yi wa'azi suka yi wa'azi akan hadarin abin gwamnati bata ji ba to wane su da su kowa su su gaya wa Allah su kuma ga samu ɗan zafin kai da zai to a fito ayi zanga zanga to nan fa sai aka samu wata dama sai aka turo ɗan tashar garin ta shashe cikin malamai shi mazan ya faru sai ga shi an tasha an sa musu a kai to gidan damun hanyar za a zanga zanga akwai gidan taruwa a nan sai ga ce da gidan giya sai ga ce to ko shi ko sa kuma kuɗe ke kuɗin ku shiga gidan taruwa ku sace kuɗin su a shan gidan giya a kashe kuma a ɗage kuɗi sai a ce to malamai sun sun zo gidan taruwa <laughs> sun bai da taruwa wallahi ta kai yi ku je ku tambaya duk wanda aka wannan lokacin da shi ya san wannan tarihi an fara rike malamai sai aka soke ƙungiyar ƙungiyar musulunci aka soke ta soke ta aka yi a wannan lokacin to amma ne duk wani abu na baɗala za ka iske shugaban da musu ne ke tsarawa yanzu ministarkin cikin gida tunda ta ciki da addini ba ta taba tsara wa'azi ba na jiha ko na ƙasa sai da a yi wa'azi wata kungiya ta tsara karkashinta amma ita ta tsara ta ce gwamnati ta ɗauki yau an haɗa malamai na ina a zo a karanta da mutane qala Allah qala rasul ba ta yi a amma dai kun mun gani kasan nan MGC sai an tara mutane minister ya zo an zo in mata na rawa da tade suke yi sakar kan <laughs> waye ya ka ta zo tana girka da gindi ko kana yi a sasu tribune inda kai zuwa nan ga latizan banza Allah shi ya fi guda Allah shi ya fi guda to muna fatan ya kamata a sa a sa tsari nan da gaba ya zama to hatta musabaqat da za a dinga na Qur'ani da na hadisi to zama to karkashin gwamnati ake za ta tsara haka jama'a a ce ministan cikin gida ya tsara musabaka ta alkurani ko wata za ta kawo mutum biyar ko mutum goma kuma za a kai su babban birnin yamai za a kawo su uku mafi tsada a zaune ma ku tan qurani ta difa to eh, saboda shi kuke da lafiya a kasar nan kuma yanzu ne duk mutum a kasar nan ya gano amfanin malamai da alkur'ani kasar nan ba haka bane karamin misali zan wata takwas aka ce an samu da takunkumi wata takwas ne ko bakwai an ga takwas eh bakwai zuwa takwas aka ce an yi ke godori na ko ina in ban da burkina da daga mali aka ce an hana kowa ya taimaka nuna al'umma suka koma Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ya ce فلولا إذ a بأسنا تبرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله تدني da Allah ya jarrabe ku ba ku kaskantar da kai ku ku kuma ku kuma ku Allah ne sai ta matsalar zuciya ta samu matsala ce kuma shi yana ta kawata musu ababi to sai malamai su taukira aka ce to kowa ya koma Allah aka ta addu'a aka ta kunutu da rana ake ta sauke ne ana ta karantawa a makarantun ne a masallacin ne a ko'ina a da mindarin juma'a ana ta karantawa ƙarshe sai Allah ya karbi addu'a sai zamanto wa'anda suka sa hannun a sa tafin kudi wallahi abin sun bin shiga cikin halin haƙulai ba ka aka ba ana ganin gab ga damuna ta zo ga damuna gab damuna ta zo aka ce kada shigo da magani saboda an sana musu sara sai Allah ya ce wannan shekarar nijar ba za a yi masa sara ba ni ke sa ai ko Allah ce ba za a yi maganin ku riƙe a hannunku ba ka faru ba to Allah mun gode maka to kullum in ka shiga cikin jarabawa ta rayuwa me da al'amari Allah sai ka ga hasken al'amari Allah ya dace da mu daga muna fata da gaba mahaddata Qur'ani suka je musabaka to a dinga a dinga karrama su a tsoka musu ofe mafi tsada a ciyar da su abincin da aron da taba ci ba a garin su eh ba da a asa cikin manyan lokaci na alfarma a girmamar da su abin ban haushi abin takaici a kasar mu sai ga in za a zama in za a yi taro sai ga an yi ko an ɗauko an ɗauko manyan salankin ne azama gubernar a azama shaɗuwa ce da wane ne manyan salankin ne sai ga malamai mahaddata ƙur'ani ko fawaran kujeru na na cin biki abincin biki a tashi a watsi ba ka wani wallahi wannan cin mutuncin malamai ne da ilimi cin mutuncin malamai ne gwamna ya zauna saman kujera ya shi ma wani gwamnan ne fa alƙur'ani an wasa ai ba shi ba a duba abin da yake dauke ba a duba a kirmar da shi a girmar da shi ina ba da fahimta. ina ga samu irin su ona kuma sai da su su goye a ƙasa kamar an zuba kamar an zuba tsarin nan in ta an tsoye su a ƙasa Allah ya rufa mana asiri Ma ne yake cewa eh, wa fil musnadi وجامع الترمذي يا ترى تشتم الامام احمد وكما جامع الترمذي الامام الترمذي عليه رحمه الله من حديث ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه يقول حديث ابا هريره ان لا يقار مسير قال يكتشف إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله ينافيه ان المؤمن لله ايماني اذا اذنب اذا يزنبي لكتت في قلبه نقطه سوداء ana masa ɗiban baƙi a cikin a saman zuciyarsa ɗago ɗaya na baƙi idan mutum mai imani ya saɓan Allah to sai Allah ya sa a ɗaga masa ɗagon baƙi ɗigon baƙi a saman zuciyar fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu idan ya tuba ya tsira da abin da yake na laifi dina gafarar Allah shuqila ƙalbuhu sai a tsabtace zuciyarsa a wanke zuciyar baki ɗaya. wa in kuma in ya ƙara zadat sai a ƙara masa ɗigon baki ashe kaga mai imani idan yayi zunubi to za a rubuta masa ɗigon baƙi a zuciyar amma ya tuba sai Allah ya sa a wanke zuciyarka kuma faratis Allah ka wanke zuciyoyinmu idan ya ƙara kuma bai tuba ba sai a ƙara wani ɗan goba'i haka ana ta ƙarawa hatta ta'alu qalbuhu hatta ta'alu qalbuhu har sai zuciyar ta girmama da zunubi kaga zuciyar ta yi ta yi baƙi sai wanda ko ina baƙi da zamu baƙi ya haɗu da baƙi sai suwa da ni baƙi da na <laughs> baƙi da baƙi da baƙi sai abin ya to duk ɗan abu in dai za a dinga sa masa baƙin abu a kwana a tashi wannan abin zai koma baki sai annabi ce fa zalika الران الذي ذكر الله تعالى wannan shine tsatsar da Allah ya ambata a cikin alqurani da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aiwatarwa na sabon Allah subhanahu wataala shi ya sanya zuciyoyinsu suka yi tsatsa Allah ya kare mu wa qala huzaifatu huzaifa bin al-yaman yana cewa Idan aznaba Abdu abd nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda idan bawa ya zunubi sai a masa digon baki a zuciyarsa hatta yasira qalbuhu kashatir rabda har sai zuciyar ta waye gari kamar tinkiya ko akuya ban auja amma jan baki kusa akwai su tumaki zagan su jajaye ne kuma amma akwai duhu tare akwai baki tare da su ne rabda sai suka ta zama ga ta ta lalace Allah ya kare mu to kuma anan ya kamata mu kwana ko dare ya riga ya ja abuna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sanya alkhairi da albarka cikin abun da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna ƙara roƙon Allah muna masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala wannan ƙasar samu ta niger ƙasar ta zamanto eh, idan duniya gaba ɗaya kusan yanzu yana a kanmu haka ne kusan an yi lokacin da fa nijar tunan ba a san ta ba wallahi eh in ka ta yi ka ce nijar sa ce maka najeriya kana Niger ana ce maka najeriya bal ma wasu kana da shi dan ma yake zai wata jiha ce a cikin Najeriya so wallahi to alhamdulillah yanzu kowa ya gano an yi walƙiya an yi walƙiya ko kowa ya gano wace ce Niger kin to ina mai tabbatar muku wannan al'amarin Allah subhanahu wataala ne kamar da Allah ya ce manzo Allah wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama to haka ne wannan ba ta bane fa yayi a Allah ne yayi al'amarin sa shi shanin amma al'amari na waye na Allah ne zaka in zaka zaka ja da wannan gwamnatin to kamar kana jiya ne da Allah subhanahu wataala kuma ko dai ba komai dai ko yanzu kan mage ya waye haka ne ko ba komai kan mage ya waye ababe da dama ake tayi a baya tun daga samun mulkin incin kai da aka ce mun samu har zauwa gwamnatin da aka hambarar wallahi wasu abubuwan a duhu ake ba wanda ya san su amma yanzu alhamdulillah cikin ni'imar Allah da kuma yardar Allah da ganin damansa Allah ya nuna muna cewa mu wasu wasu al'amari ne ko abinda ya sa Allah na wannan ba kun saboda kasancewar musulmi ne to jama'a mutu da kyau inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya sauya wa al'umma sai in suka sauya yana muka rike Allah muka ta addu'a dare da rana ba sassauci to kada a yi wasa da addu'a domin kullum maki a maki yake kullum maki a matsayin maki yake kada ka taba aminta a rayuwarka cewa an waye gari masoyinka ya zama makiyinka ya zama to masoyi idan mutum ya nuna maka iyayya a fili idan mutum ya nuna maka iyayya a fili to yana da wuyar al'amari kuma a waye gari da to masoyinka ina ta mun fahimta wannan karatu Allah ya sa kuna ganewa kuma Allah ya sa ta gwamnati tana ganewa daga mu shawara muke bayarwa da 'yan ƙasa gaba ɗaya shine a rike addu'a a dage a riƙe-a riƙa addu'a kuma a ci gaba da istighfari a rage sabon Allah subhanahu wataala kira nabi zuwa gwamnati eh manta wannan gwamnati fa in ƙasa sun yi miki duk abin da ake ba taɓa gwamnati ba a Niger da ta samu goyon bayan 'yan ƙasa kamar wannan gwamnati haka ne ba taɓa ba to a ta rayuwa mun sana'a ilaikum ma'rufan ka tafi'u in sun yi miki to kuma kullum ya kamata da mutu tunanin ku ɗan Nijar ne ya za a yi su kwana lafiya su tashi lafiya su samu ingantaccen rayuwa da kuma kwanciyar hankali a ƙasar nan da ilimi ne ilimi nagartacce da kuma abin asar ɓangaren kiyan lafiya akwai wasu asibitin ne in ka je sai a hankali haka ne bai kamata ba tsakani da Allah a ce asibitin kuɗi ya fi asibitin gwamnati asibitin kuɗi na 'yan gata ne haka ne asibitin kuɗi na 'yan gata ne amma asibitin gwamnati ko na al'umma ne baki ɗaya to kuma 'yan gatan ba sa da yawa haka ne 'yan gata ya kamata a shigo ta inganta ɓangaren abin da ya shafi kiwon lafiya da ɓangaren abin da ya shafi ilimi kuma a daina barin ababe da ƴan kasuwa da ƴan kwangila a dinga sanya a dinga tafiya keki da keki domin ba tafiya siyasa ba ce ballanta da ayyuka kan daka shi kan daka ina ba ta mafaita a wannan ƙarshe da ke so ruhi a kansa ɗan uwa wannan shine darasin mu na na ƙarshe a wannan shekarar tunda mu shekara tana fara daga bayan Ramadana insha Allah kuma wannan darasin nan aka adda wa dawa daga yanzu mun tafi hutun darasi sai bayan watan ramadana insha Allah lokacin komowa karatu da mu sanar wa lokacin da ya kamata a dawo karatu daga lokacin da muka fara karatun zawaye mun darasi 44 muna roƙon Allah ya sanya musu albarka inda muka ne kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna wanda ya gina wanda masallacin hanya ba da dama ana zawa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah su wasu da manganun malamai magabata to muna roƙon Allah ya sanya masa a mizanin sa da mu da shi gaba da bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah subhanahu wa ta'ala Musa ya sanya wannan shi da sai ya shiga mu aljanna baki daya ɗan uwa da suke ba da haɗin kai wajen zawa sauraron karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka san su ka san bukatun su Allah Ta biya muna da wasu gaba da bukatun mu na alkhairi kuma duk abin suke jima tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ka kare su da shi Allah ka sanya wa rayuwarsu albarka ka sanya wa zuriyarsu albarka ka sanya wa kasuwancin su albarka akwai ƴan uwa Ismedia da suke ɗauka yaunin eh, yaɗa wannan karatun muna fara karatu za a saki karatun wanda bai samu damar zauwa ba da wanda ke wata ƙasa ya samu damar bibiyar karatun to su ma muna musu addu'a suka zo suka zauna suka bada lokacinsu can kusan kowane mako suna rigan mazauwa a yi karatun su zo su haska mu duniya ta gani eh, al'umma ta amfana su muna roƙon Allah da suke yada karatutukan addini Allah subhanahu wa ta'ala ka sakin ka musu da gidan aljanna Allah ka sakin ka musu da gidan aljanna wasu kayan sai su maga sun sayo da kudin su ba mu a cikin kayan ko sai da maga an sayo an ce gashi an kawo kaza kuma za a ci gaba da da'awa kuma kullum karatun dai ba hura iska ake bana tafiya kudi ake sanyawa ana yada karatun eh, ba na tunanin a daidai da rana ina ta ba da kudi ko wanda muke tariya ba da kudi ya ci a sa a sa ga data da za a yada karatu suke yin kayansu, su muna roƙon Allah ya saka ta su mafi kitawar sakamako kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara hada zuciyoyinmu ya sanya mu zaman to ƴan uwa tun daga nan duniya har aljanna Allah ka haɗa mu muke taruwa a nan muna karatu Allah ya kara mu cikin aljanna firdausi haka a tare da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shugaban likitan duniya baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wani lafiya ya gafarta mu da kurakuran mu malaman mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu rayu daga cikin Allah ya kara wa rayuwarsu albarka ya albarci zuriyarsu sanarwa ta gaba 'yan uwa idan Allah ya nuna mana wata ramadana lafiya insha Allah akwai tafsirin alqur'ani mai girma da zamu gabatar daga ɗai da watan ramadan tun da aka dauki azumi har zuwa 25 da watan ramadana, insha Allah daga wannan sunar watan kam gayyata ce da duk ɗan uwa da wanda yake son ya fa'idantu da abada haɗin kai da alqur'ani mai girma zamun tafsirin alqur'ani a masallacin darul hadith da yake unguwa ta ta tsimitau insha Allah a duk daren Allah na Ramadana har zuwa dare na 25 a cikin watan Ramadana. insha Allah muna fatan Allah ya nuna mana lafiya sannan kuma Allah ya sa mu yi azumi a sa'a Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin bayinsa intattu kuma Allah ya sanya muna cikin wa'inda za a kare duk abubuwa su gabatar na ibada kuma Allah ka sanya muna cikin bayin kullu su dacewa da lailatul qadari kuma Allah ka sanya wato ƙarshen al'amarin aljanna firdausu ce Allah ya ƙara mana haƙuri da juna Allah ka ƙara wa rayuwarmu albarka ƙara wa karatunmu albarka ka ƙara wa iyayenmu rayuwarsu albarka ka tsare mu gabas da muku da arewa wannan ƙasar ta Allah ka tsare mu da ka tsare mu imanin mu jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu su baki daya ƴan wasu ke kan tafarki ba na daidai ba Allah ka shirye mu da su baki daya matasan suka suke kama wata hanya ba ta gaskiya ba Allah da mu da su Allah ka nedo mu ka dora mu akan tafarkin ka tafarki wanda ke zuwa zai kai mu zuwa ga aljannar ka Allah ka samu wani lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh